الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم All lov, pris och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om hjälp. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag vittnar med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam är hans tjänare och hans sändebud. Mina dyrbara syskon, när man läser igenom profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallams biografi och kollar vad är det som han har gått igenom, profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, och hur processen ligger till, så upptäcker vi någonting som är värdefullt att studera och fördjupa sig i det. Och det är när profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam var och tillbringade 13 år i Mecka, Sen förflyttade han sig till Medina. När han förflyttades till en ny stad, han gjorde två viktiga saker för muslimen. Två viktiga saker för muslimen. Det första är att bygga en moské som en utgångspunkt för de troende att samlas, att befinna sig i. Och det andra var att han skapade bröderskap mellan muhajirin immigranterna och ansar, hjälparna som har tagit emot sina syskon. Och när man tänker igenom och ser innebörden och vitsen med bröderskap i Islam så förstår man att Allah subhanahu wa ta'ala vill förmedla ett budskap till de troende. Ett viktigt budskap. Och det är bröderskap i Islam. Hur bröderskap i Islam byggs upp. Och på vilket sätt. Och vad är det man bör göra för sin broder när profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam säger ett uttalande, eller Sahih Muslim, att en troende har fem rättigheter och en annan hadith, al-Bukhari, har sex rättigheter över sin bror. Vi har rättigheter gentemot varandra. Vi har skyldigheter gentemot varandra. Och jag ska inte begränsa mig i ett ställe. Vi som bröder i en och samma moské har skyldigheter och rättigheter gentemot varandra. Och vi som bröder i samma stad har det. Och samma land har det. Och samma kontinent har det och hela jordklotet har det. Så skyldigheten blir bara större och större för oss som troende. Och sen när man tänker åt andra punkten. Allah subhanahu wa ta'ala har förflyttat mig från mitt hemland och dig från ditt hemland och han från sitt hemland och han från sitt hemland. Olika hemländer. Om det är Europa, Bosnien, Albanien, Turkiet, Egypten, Somalia, Palestina, Kurdistan, Irak, vilket land man än kommer. Vi befinner oss här. Vad är vitsen att vi befinner oss i ett land som Sverige? Har gott ställt i allt som vi behöver. Allt varmt vatten har vi tillgång till. Bilar har vi minst en bil per hushåll. Ibland har man två, om inte man har tre. Allt som man behöver, subhanallah, man har det som standard nu för tiden. Så det har blivit en svår tid då man inte tänker på andra. Jag tänker inte att jag har böder till mig och jag har syskon till mig och jag har kanske folk som inte hittar medicin om dagen. Folk som dödas på grund av La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. folk som lämnar sina hem på grund av att de säger La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Vem är till de här människorna? Många kommer säga Allah subhanahu wa ta'ala. Han kan hjälpa dem. Det är klart, Allah subhanahu wa ta'ala. Han är al-qawi. Han är den starke. Men Allah subhanahu wa ta'ala, han är al-basir. Han är den som ser allt. Allah subhanahu wa ta'ala prövar våra syskon runt om i våra länder för att se vad är det vi kan göra. Vi som har bott här i 15 till 20 år i det här landet har blivit vana med en standard som vi har. När vintern kommer så är det varmt i hemmet. När sommaren kommer så är det lagom varmt i lägenheten. Varmt vatten har vi alltid och vi har tillgångar till allt vi vill. Internet har vi oavsett var vi befinner oss. Då tänker man inte hur andra människor har det. Det finns ju barn som inte hittar medicin som jag sa precis. Och jag upprepar det för att jag vill att det ska komma fram. Barn som inte har mat för dagen, som inte har blöjor. Äldre människor som inte ens har någon som kan hjälpa dem och förflytta dem från ett ställe till ett annat. Vem är det som hjälper dem? Allah subhanahu wa ta'ala vill att vi ska tänka på våra syskon. Inte bara på oss själva, inte bara på mina barn och du tänker på dina barn och han tänker på sina barn. Vi som troende som en helhetlig kropp. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han säger i liknelsen av en troende att som en helhetlig kropp, om en organ blir dåligt, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. Om en kropp blir sjuk så resten av kroppen är uppe om nätterna och kan inte sova om nätterna för att hjälpa till den organen. Det är någonting som bygger ihop sig själv. Om vi har läst kemi så, så förstår vi vad är det förbindningar som vi talar om, mina syskon. Bröder i islam. Och resultatet av böderskap i islam hos Allah subhanahu wa ta'ala är väldigt stort. När Allah subhanahu wa ta'ala Låter solen vara en mils avstånd från människorna. Det finns ingen skugga till någonting. Var och en av människorna väntar på sin tur på domedagen. Och det finns ingen skugga. Och man svettas och svettas. Vad är man i behovet av? En skugga. Vill du ha en skugga hos Allah subhanahu wa ta'ala? Den finns bara på ett ställe. Egentligen finns det på två ställen om man går till en annan hadith enligt Ibn Majah. Det ena stället är två bröder som älskar varandra enbart för Allah subhanahu wa ta'ala. Enligt Imam Ahmed. Sju typer av människor kommer att skuggas på domedagen då det inte finns någon skugga. Den här skuggan är för dem som älskar varandra enbart för Allah. Jag älskar inte min broder för att han är hitcher som mig. Eller palestinier som mig. Eller somalier som mig. Eller kurd som mig. Jag älskar honom för att han är troende, praktiserande muslim. När Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen Innama al-mu'minuna ikhwa. Sannerligen är de troende varandras bröder. Då är det den bindningen som vi har. Och den andra skuggan på domedagen, mina syskon, som många försummar vad är det profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam? En troende är i fortsatt skugga av sin sadaqa på domedagen. Din sadaqa kommer att skugga dig från solen hos Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqa, den här som du betalar enbart för Allah subhanahu wa ta'ala kommer att hjälpa dig på domedagen. När Allah subhanahu wa ta'ala säger till profeten att det inte är du som har skapat bröderskap mellan dem, men det är Allah subhanahu wa ta'ala som har skapat. Varför? På grund av den tawhid de hade gentemot Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah lät dem älska varandra enbart för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Så att en utav eh, emigrant, emigranterna skulle, eller blev erbjuden av en som är hjälparna ansar att dela med sig halva sin förmögenhet. För vem? Enbart för Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah subhanahu wa ta'ala testar oss i de här länderna. Vad är det vi har gjort till våra syskon? I våra länder, i andra muslimska länder. Vad är det vi har förmedlat för hjälp? Allah kommer att ge dem seger. Och Allah subhanahu wa ta'ala tar ifrån dem shuhada. وَلْيَتَّخِذَ مِنْكُمْ shuhada. Men Allah subhanahu wa ta'ala vill se vad vi gör. Vad är det vi har förmedlat för Allah subhanahu wa ta'ala? Vad är vi redo att göra enbart för Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, de offrade allt som de hade enbart för Allah subhanahu wa ta'ala. Vad har vi offrat? Vi kan inte ens offra 10 minuters dua och göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala för våra syskon. Vi glömmer bort dem. Så mina syskon, vi måste se och lära oss vad är det som är till nytta för oss i de här länderna. Speciellt som Sverige. Hjärtat blir hårt på grund av allt som man upplever, all fitna som man befinner sig. Så fort man går utanför sitt hem så är fitna, subhanallah. Och vad är det som kan gottgöra? Kafara för den här fitna som vi upplever dag och natt utanför. Det är sadaqa som vi gör det för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Det är därför jag är en av era syskon som har kommit hit till er. För att be er om hjälp till det projektet som vi har. Och vi har ett projekt, vi kom från Muslim Aid i Stockholm. Muslim Aid har funnits i England i mer än 31 år och snart två år i Sverige. Alhamdulillah. Vi har hjälpt till väldigt många och på hemsidan inshallah kan ni se hur mycket vi har nått av hjälp runt om i de muslimska länderna. Men nu har vi ett projekt och det är att nå den till våra syskon i Burma. Våra syskon i Burma är i behov av vår hjälp och vi måste förmedla den hjälpen. Vi måste visa Allah subhanahu wa ta'ala att vi är redo att hjälpa våra syskon enbart för Allah subhanahu wa ta'ala. Vi ensamma kan inte fullborda det här projektet. Vi lägger vad vi kan av vår tid, vi lägger vad vi kan av den ekonomi som vi har möjlighet till. Men inshallah om vi hjälps åt allihopa så kan vi visa Allah subhanahu wa ta'ala vad vi kan göra tillsammans. Så med Allah subhanahu wa ta'alas vilja har vi olika möjligheter att hjälpa oss. Man kan hjälpa oss genom Swish-betalning, eller sms-betalning, eller postgirobetalning, eller bankgirobetalning. Man kan betala cash till oss. Vill man betala med kort så är det möjligt. Och det som är ännu viktigare, subhanallah, som man kan göra, det är att man kan ta hand om ett föräldralöst barn. Vill inte du vara med profeten Muhammad sallam på domedagen? Vad är det profeten Muhammad sallam? Han säger, Ana wa kafilul yatimi kahatayni fil jannah. Jag tillsammans med den som tar hand om ett föräldralöst barn är så här nära i paradiset. Var och en av oss älskar att se profeten, vara med honom. Nu får vi göra det, subhanallah, mina syskon. Hjälpa till, ta hand om ett föräldralöst barn. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam säger min kathirun Lite som fotlöper som alltid går hela tiden av goda handlingar är bättre än mycket som bara avbryter. Så vill man hjälpa till också ha ett autogiro så har man möjlighet att lägga kanske en hundralapp i månaden som går till era syskon. Man kan till och med bota sina sjuka människor genom sadaqat. Enligt Abu Dawud säger profeten Muhammad sallam 'Dawu mardakum med sadaqat. Genom sadaqa kan vi göra det. Men som jag sa innan och jag säger det en gång till och jag kommer att säga det. Vi ensamma är svaga. Men vi tillsammans inshallah är väldigt starka. Så snåla inte när Allah subhanahu wa ta'ala vill av oss att vi ska hjälpa våra syskon. Så snåla inte och hjälp oss att förmedla den hjälpen till våra syskon som behövs för att kunna nå den. Må Allah subhanahu wa ta'ala belöna. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att låta oss vara ett av dem som gör goda handlingar och förmedlar det vidare. Amin. Allahumma ahdina fi hadayt. Allahumma ahdina fi hadayt. Allahumma ahdina fi hadayt. وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف اللهم عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعالي اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اجعلنا من المتصدقين اللهم اجعلنا من المتصدقين اللهم اجعلنا من المتصدقين اللهم اجعلنا من الذين ينفقون اموالهم في سبيلك ليلا ونهارا يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تعنا على فعل الخير يا ارحم الراحمين اللهم كن عونا لنا يا ارحم الراحمين اللهم كن عونا لنا كي نعين اخواننا يا ارحم الراحمين mim اللهم إنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن مع إخواننا في كل مكان اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن الكريم رضيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا أنفسنا اللهم اجعله لنا نورا لنا في حياتنا ونورا لنا في قبورنا ونورا لنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين اللهم ذكر ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا واعلموا أن الله قد أمركم بأمر فبدأ به بنفسه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Inshallah innan vi gör Aqama inshallah för salat efter asrbönen idag så är det en föreläsning om eh, den troende eller den mu'min så att säga position i det här landet. Vad ska en troende göra i sånt land som Sverige? Dag och natt allmänt. Så inshallah idag på svenska, enbart på svenska. Efter asrbönen, alla är välkomna. Må Allah subhanahu wa ta'ala belöna er och aqim salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله Jag märkte i mina syskon att det var ont om plats. Det är inshallah tillåtet att göra